ադրբեջանական կողմը բավականին ինտենսիվ կրակայացել է արձակել դեպի համայնքների բնակելի հատվածներ, որի հետևանքով դուժել է երկու տուն Կարմիր շուկա համայնքում եւ մեկ տուն Թաղավարտ համայնքում, իսկ մյուս նույն տան հարևանությամբ տեղակայված տան Բաքում հայտնաբերվել է դեշեկա տիպի գդանցի գնդակ։ Կիրառվել են տարբեր դրամաչափի եւ տեսակների հրաձգային զինատեսակներ, զենքեր եւ ուրեմն թներից մեկի դեպքում գնդակը խոցել է երկրորդ հարկի պատշգամբի դուրը եւ ներփափանցել տուն այդ բանին տանը գտնվել են ընտանիքի բոլոր 4 անդամները այդ տուն այդ մեկ անչափահար խոցված մյուս թների դեպքում ուղղակի խոցվել է տան բակում գտնվող շվակարանը իսկ թաղավարտ պարագայում ինչպես մեր կողմից հրապարակված նկարներն են ցույց տալիս տան պատն է վնասվել Հայաստանը այս պայծրությամբ մեր ունեցած ինֆորմացիան քաղաքացիական բնակչության շրջանում վնասների մասով, թակայն փաստի ավակագրումը մենք շարունակում ենք, որովհետև դրանք պետք է ամփոփենք եւ նաեւ ուղարկեք միջազգային տարբերատյանների կառույցներին եւ սա հենց այն է ինչի մասին օրեր առաջ նաեւ եվրոպական խորհրդարանում տեղի ունեցած համաժողովի ժամանակ առիթ են ունեցել հայտարարելու եւս մեկ ապացույց է որ Ադրբեջանը շարունակում է իր հանցավոր գործողությունները թիրախավորելով նաեւ քաղաքացիական բնակավայրերն ու բնակչությանը